chacoalha, mexe raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ei, aê, aê, Ela chacoalha, mexe araba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe raba, essa mina gostosa vai até o chão bebe uísque, fica maluco, embasa no baile de copo na mão. Ê, aê, aê, aô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. Ê, aê, aê, aô. Ela chacoalha, mexe a nave, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ei, ei, ei. Xaraba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. E, aê, aê, aô. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embasa no baile de copo na mão. E, aê, aê, aô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. E, aê, aê, aô. Ela chacoalha, mexe a nave, essa mina gostosa vai até o chão bebe uísque, fica maluco, em no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, em no baile de copo na mão. E, e, e, e, e, aê, aê, aô.